44-օրյա պատերազմը կարծես թե ավարտվել է, իսկ Ադրբեջանի կողմից Արցախայության դեմ ուղված հանցագործություններն ու սադրանքները ոչ։ Խրամորթյան սադրանքներն այս անգամ կրկնվել են Նորշենում։ Այնտեղ 3 կեսօրից հետո ադրբեջանական զինվորականների մեքենայից ռադիոյի ձայնից էլ բարձր հնչել է նախկինում Խրամորթում հնչած ձայնագրությունը։ Այն խաթարել է գյուղի բնականոն կյանքը այնքանով, որ անհանգստություն է առաջացրել այգում աշխատող գյուղացիների շրջանում։ Ադրբեջանական դրոշները վաղուց են մոտ Նորշենին։ Սպասելի էր նաև, որ մի որ կհնչեն այսպիսի բովանդակության ձայնագրություններ, ասում է Նորշենի դպրոցի տնորեն Սամվել Ավանեսյանը, ում հայրը այդ պահին աշխատում էր այգում։ Այնտեղ ձայներն ավելի լավ էին լսվում, սպառնալիքները շատ էին, ասում է։ Այնպես է հնչում, որ գյուղի մեծամասնությունը այդ ձենը լսել է։ Ասում եմ, որպեսզի տարածքը լքենք, դուրս գանք հայերեն լեզվով ասում, որ Ադրբեջանի տարածքն է, ձեր գործողությունները հակաօրինական է եւ այլն, ստի բարբաջման մեր լեզվով ասի։ Այդ ժամանակ հերս էլ քանի բանվորներով այգում աշխատելուց են եղել։ Ու զանգեցի հորս, ասեցի ինչա կատարվում, ասեց բան չկա, այն նույն զապիսն է, որ միացրել են Խրամորդ գյուղում, բայց խաղապահները մոտներս են ու կարծում խնդիր չի լինելու։ Խաղաղապահները անմիջապես արձագանքել եւ դեպքի վայր են մեկնել։ Վերադառնալուց հետո հորդորել են գյուղացիներին շարունակել իրենց աշխատանքը, սակայն դրանից հետո էլ ձայները չեն լռել, ասում է Սամվելը։ Մոտ կես ժամ այդ մեքենան սարից իջնում էր ներքև, ներքևից բարձանում էր, ձենը մեկ գալիս էր, մեկը չէր գալիս, կտրտվելու էր գալիս։ Աշխատողները, որ եկան, հանդից վերադարձան, հաստատեցին, որ մեքենայի վրա դրված է եղել, որ կամազ էր կամ չգիտեմ, տես բեռնատար մեքենա է։ Գալիս են իրենց պոստերին դեմ միացնում, հետո հետ վերադառնալից այդ նույն միաց ցրած այդ նույն զապիսը շարունակում է միջև իրենց պոստը։ Հերթական սադրանքն է, որին Ադրբեջանը դիմում է Արցախը վերջնականապես հայաթափելու նպատակով, սակայն նմանօրինակ երևույթները չեն կարող ազդել Արցախցու կամքի վրա։ Ձայնագրությունից առաջ գրակոչներ են հնչել, որը նույնպես սովորական երևույթ է դարձել այստեղ, ասում է համայնքապետ Գևորգ Հարությունյանը։ Կատարվածի մասին անմիջապես տեղեկացրել է շրջվարչակազմի ղեկավարին, վերջինս ռուս խաղաղապահների հետ եղել է դեպքի վայրում, որից հետո էլ միայն դադարել են ձայնագրությունները։ Հիմա կերկոտ կրակալում վեր կոշանեն դի, դե, զապիսապես ընդհողի հասկանը քցիկ, մենք էլ աշխատանքն ենք ապահովեցին։ Ուստի կոնկրետ այդ բարձրախոսին մասը հայալ առաջինն էլ բաստի կրակոսին պենեմիշտերի նմալի վիդեոտ։ Ես դե, խոչապ են խավե հալի զանգ զանգանա բաստի թաս մարտածի շեկայա հեշտ ինչ։ Դպրոցական Մարիա Հարությունյանը այդ պահին տնային աշխատանքներ էր կատարում։ Թեման իհարկե նաև երեխաների շրջանում է քննարկվել։ Եկել են այն եզրահանգման, որ իրենք չպետք է վախենան նման բաներից։ Տեսարանցիներս վխցած են լալ, բայց ես իրանց ասալում վեր վխելի պեն չկա, իրան գյումը վեր վախ Թեոշքինյանը ստեղած դրան դանման վեր ամենձևի քինյանք թողեն քինյանք, բայց ես ասան վեր վխելի վեշին պեն կավեջ, իրանք դիլանդի պիների խոսում նեղդը գվեշիմ տակինյան չկստավաս։ Նորշենում այսօր միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողներն այս պահին գտնվում են Նորշեն համայնքում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ նրանք ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում համայնքի տարածքում եւ հարակից ճանապարհահատվածներում։ Հետագա նման սադրիչ միջադեպերը կանխելու համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։